ऐं उन्हनि लाइ बि जेकी पंहिंजनि मालनि खे माण्हुनि जे डे॒खारे लाइ खर्चींदा आहिनि ऐं न की अल्लाह खे ऐं न की क़यामत जे ॾींहं खे मञींदा आहिनि ऐं जंहिंजो संगति शैतान थियो त उहो संगति बुछड़ो आहे